okuruga esura ya 15 oruoya rwa Musa au Musa naba Isiraeli baoyera omukama oruoya orubati mpoyere omukama arukuba yasinga ya bonektinwa efarasi nomkubi wayo yanaga omunyanja omukama niwe mani gange mararuo ya rwange yaba murokozi wange oguniweru wanga wange ndamwaikiriza ruwanga watata ndamusingiza omukama mwisharukale mukama nilyo ibaralie amagali ga farao neyerie yanaga omunyanja nabakurubeye emanzi muno batoka omunyanja rutuku emitunga yababunda batontobera obuziba nkeibale omukono gwawe gwa bulyo waitu mukama amani gaago gekitinwa omukono gwawe gwa bulyo waitu mukama kuchagulikya omubisha ekitinwa kyawe kiyango nikyo osingiza ababisha bawe osindika ekiniga kyawe kibokya okumuliro gwokya ekishagate kenyindo zawe za yesai mwire amaizi gatumangana amaizi agaba nigagenda gayetu mahamu omunyanja obuziba okuzimu aganda ababisha bagambire bate tubabinge tubakwate tubigane minyago tutware byona ebyo tuli kwenda tushorole embanda zaitu tubasirike okahisa omuyaga gwawe enyanja yababunda batobera nkeishasi omumayizi gangi agamani Baitu mkama ni ruwangaki alikukushusha. Noa alikukwigana iwe omutakatifu wektinwa. Noa owokukora ebitangazo nebikorwa byamani okaimukya omukono gwa bulyo ensi yabamira. Omukisha kyawe ochungwire abantu bawe washuba wabebembera omumani gawe obabwire babagobya omunsi yawe ntakatifu amanga gaulire gachundwa abataka ba Filistia bakwatwa orumatu abatwazi ba Edom nibawawana abebembezi ba Moabu orujugumbo abataka bona ba Kanaani bayagirire bagwerwa akamazi norumatu arwenshonga yobungi bwamani gawe bagandaire nkeibale kwika oro abantu bawe barayingura Waitu mukama kuika oro abantu bawe obachungwire barahingura Waitu mukama urabagobya omunsegyo obabyale aibanga lyawe omwanya ogwo indwire buturu bwawe atakatifu waitu mukama ahe mikono yawe etaireo omukama alitwara eiraye naira Oruoya rwa Miriam Oro efarasi za farao namagalige nabe farasi be bataire omunyanja omukama akagarura enyanja yababunda kyonkaba Isiraeli omunyanja baraba harukaru Aho Miriamu omurangi munyanya Aroni akwata akadika nabakazi baturuka bamuondeire bakwete obudika nibazina Miriam abawirate muhoyere omukama kuba yasinga yabonekiti nwa kiyango efarasi nagikubire yanaga omunyanja amaizi gensha lizi Au Musa aiya abaisiraeli anyanja rutuku batao mwirungu lya shuli bagenda ebiro bishatu omwirungeryo bataboine maize oroba agobire mara tibashoboire kunywa maize gao enshonga gakaba nigashalira nikyo ayeteirwe mara abantu bajojobera musabati turanywaki musata kiro mukama omukama amuleka omuti agunaga omumaizi amaizi ganulirira onene au omukama aba ekiragiro numugenzi abaraganiza ati koligira obwegendereza okaulira ira kalyange okakora ebiri kunshemerera oketao emiyango yange okakwata ebiragiro byange tindi kusindikira ndwara ezo nasindikire abamisiri omkama omkiza wawe abayinye abaisiraeli bagoba elim mbali abaire ali enchuro 12 nemitende nshanju basisira anchuro ezo